tarin alkhairi da albarka na litinin daren talata wanda ya yi daidai da biyu da watan biyar watan jumadal ula hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da shida wanda ya dace da wanda ya dace da hudu da watan 11, watan nobamba miladiya idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na adda'u waddawa ko ce aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi wallafar ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin na al-furqan da yake wannan unguwa ta tudun morai a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda wannan shine darasi na 58 a jerin darussan da muke gabatarwa a kowane mako muna fata wa Allah subhanahu wataala da ya datar da mu muna bayani kan eh, malam abun da ya koro na athar tasirin zinibi da sabon Allah subhanahu wataala wanda yau za mu tashi athar na 29 a jirin kin. haka ne eh, a satin da gabata mun eh 27 ko da bakwai ne da ni guna da da tarani sai zama sun tsawa amma ba guda bace a satin da gabata mun yi bayanin cewa saban Allah yana tafiyar da kunya a zuciyar mutum ko to yau kuma za mu ga cewa saban Allah yana raunar da girma girma Allah a zuciyar dan annabi Adam ma'ana idan mutum yana saba ma Allah subhanahu wata'ala to girman Allah yana ragewa a zuciyarsa idan kuma dan annabi adam baya ganin girman Allah a zuciyarsa to babu wani makhluki a duniyar kuma da zai girmasa sa a rayuwa dole kaga yana ka daraja ba wani kima ba wani girma bane da darajtawa malan ce wa min uqubatiz dhunubi na daga cikin uquba da kuma tasirin sabon Allah subhanahu wata'ala annaha tud'ifu fil qalbi ta'zimar rabbi jalla jalaluhu cewa zinibi da sabon Allah yana jawo raunanar da girman Allah subhanahu wa ta'ala a cikin zuciya ar-rabb ubangiji jalla jalaluhu girman sa ya dauka girman Allah ya dauka to saban Allah yana raunar da girman Allah a zuciyar dan annabi Adam wa tud'ifu waqaruhu waqaruhu fi fi qalbi al-'abd sannan kuma girmama Allah da darajanta sa da kimanta sa kimanta Allah yana yana yana raunana a zuciyar bawa malam ce wala budda ba makawa ba makawa hakan sai ta far duk wanda yake saba ma Allah to ba makawa ba yadda za a yi girma Allah subhanahu wataala mun ci karatun ko masha Allah wala budda sha'a ma ba ya so ko yaki ka so ko kaki matukar zaka saba ma Allah to girman Allah zai ragu zai raunana a zuciyarka koda ko ka ganin girman Allah gaba daya to wani abu na girman Allah zai rage a zuciyar mutum ولو تمكن وقار وقار الله وعظمته وعظمته في قلب العبد في قلب العبد lama tajarra ala ma'asihi malaci walau tamakkana wa qarullahi da za a ce girmama Allah da darajar tasa ya samu gindin zama a zuciyar dan annabi ada zuciyar mutum ma lama tajarra ala ma'asihi da bai samu karfin hali da sabon Allah ba da mutum yana da da ya samu eh, eh, da girmama Allah subhanahu wataala da darajar tasa ya samu girma ya samu wuri na zama a zuciyar mutum ya zauna a zuciyar dan annabi adam to ba yadda za a yi shi mutumin ya saba ma Allah subhanahu wataala wannan kuma yana gaskata hadisi da muka karanta a baya a cikin wannan littafin cewa innal mu'mina yara dhunubahu ka annahu tahta jabalin cewa mai imani yana ganin abin da ke aiwatar na sabon Allah kamar yana karkashin wani duci ne yuqa ayyaka alai dutsen ya kusa ya fado masa shi kullum mai imani in zai sabo Allah sai yana ganin girman sabon Allah sai yana ganin laifi ne mai girma yana iya mutu a kansa amma shi fajiri kuma wanda ke dan duniya yana sabo Allah sai yana ganin kamar kuje ne ya hau a hancinsa sai ya buge sa baya ganin laifin da girma mun fahimta bambanci mutum mai imani da kuma marar imani kenan ashe daga lokacin da mutum ya samu karfin hali na saban Allah yayi wanga iyar shege yazo yayi wannan yayi wannan to yana na cewa a gir zuciyarsa babu girman Allah a ciki bai san waye Allah dan da ya san Allah to bari sawa Allah subhanahu wa ta'ala shi da abin da malaka sai faɗa mana mun gane karatun jama'a masha Allah ce wa rubba maghtar al-muqtaru wani lokacin kuma wa Allah ya ruɗa da mai ruɗuwa wani lokacin ikhtarra ya rudar da al mai ruduwa ai wannan abun yana rudar masu ruduwa gaba daya cewa eh, sabon Allah subhanahu wataala idan mutun yayi to Allah gafurur rahim ne shi Allah shike da aljanna kuma shike da huta in ya ga dama ko baka yi kuma zai sanya ka aljannar ko kai komai kuma ya ga dama zai maka azabar to wannan rudu rudu ne na shedan mun gane rudu ne na shedan shine ma yake cewa wa rubbama ghtarra al-mughtarru wani lokacin mai ruduwa yana rudewa wa qala sai yace inna ma yahmiluni ala al-ma'asi husnu raja'i yace ni abun da sa nake sabon Allah kyakkyawan fata da nake ma Allah na san Allah zai iya gafarta min duk abin da ne kuma in Allah ya gafarta min ba abin da zai rage a mulkin Allah daga dan mun yi abin da muka yi ma Allah ba wani abu bane ya gafarta min kuma ya kai mu aljanna ba wani abu bane kaga wannan ru'iya da duniya kun gane ko shi ce wa rubuma tarral muqtar wani lokaci rudewa da duniya take sa mutum ya ya dinga faɗin irin wannan sai zama to kul inna ma yahmilni alal ma'asi husnul raja'i cewa abinda ke sa ni ina sabon Allah kyakkyawan fata da nake wa Allah subhanahu wataala wa tama'i fi afwi da kuma eh, kwadayina attamu shine kwadayi wa tama'i fi afwi da kuma kwadayin gafararsa cewa Allah zai gafarta ni wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa yafu 'an as-sayyi'at shine ke kar yake karkare mummunan abu shi Allah yana iya gafarta mutun gaba ɗaya gashi kisas atar sun wuce cewa ga mutun ya zo an sa shi aljanna bai komi ba ga wani ga karuwar bata taba aikin alkhairi ba karuwa ce fa tana karuwanci ta shayar da mutun kare ruwa kare fa ta ba ruwa kuma aka bata aljanna ga mutun kuma mutun mai imani ya tsare musa cikin rana mace ce ta hana mata abinci bata bata ta ta nema kuma aka yi ta huta to kaga ashe al'amari na Allah subhanahu wataala al'umur bi bi yadillahi subhanahu wataala to wannan rudu ne shi daga lokacin da mutum ya fara wannan tunanin ya kama gangara ta zama tuwa dan iska a duniya ba shakka mun bace karatun eh ai da haka ne to kowa sai ya bar kowa sai ya je tarshin kumiyar ma sai ya ce Allah gafur rahim ne eh, eh eh eh damun duk mai sabon ai mun sabon Allah ke sa wannan rashin lafiya a zuciya idan mutum baya samu Allah to wannan tunanin baya zo masa a duniya sai yana ganin kamar yana iya fa yana saban nan mutuwa ta zo masa kuma za a tada shi akan wannan abun sai ya tsorata ya daina ibn al-qayyim yake cewa idan kaga mutum yana saba mu Allah to bai san waye Allah ba bai san waye Allah ba amma in mutum ya san Allah abinda ake cewa sanin Allah to ko biyan ka akai aka ce ka sawa sawa zaka yi ba saboda ka san waye Allah eh saboda eh, inna rabbaka eh, eh, inna akhadahu shadidul iqab shi uba kamun sa kamun Allah mai tsanani ne kuma Allah ce inna batsha rabbika la shadid tamkar Allah mai karfi ce in Allah ya daki mutun to babu wanda ya kuntar da shi mun fahimci karatun ko malik ya cewa sai ya ce wa tama'i fi afuhi da kuma kwadayina a cikin afuwar Allah la ta'fu azmatihi fi qalbi a'a ba ba rashin ganin girman Allah bane kisan sabon Allah shi wanda ya rudu sai ce a ba raunin ganin girman Allah bane ke san sabon Allah ni dai kawai kwadayin kwadayi ne kasan na taɓa faɗa muku ran cewa akwai irin mutanen da cikin ɗaliban ilimi za su suna faɗa cewa ai ɗalibin ilimi ba sai ce a yo ai sabon Allah ma dole ma mutum ya danyi saboda ma annabi sun ya ce ba dan da kuke sa'a ma Allah kuna roƙon Allah gafara ba to da Allah ya halakar da ku ya kawo wanda ba su wanda za su dinga sabon sa suna neman sa gafara ya gafarta musu kun bai za dalibin ilimi ba ce ai dole dole a danyo wasu abubuwa na sabo saboda ai eh wai dole a danyi ai wannan kuskuren fa intali wannan wannan wannan ya cewa ashe zuciya ba ta da ba ta ya kuma yaro ruru ya runa shi abu guda uku abu na fari son zuciyarsa abu na bi duniya abu na kushe dan dama wayannan su ne da ke sa mutum gaba idan suka sa kai gaba in ba Allah ya tsare gaba ko to sai mutum ya lalace daga lokacin da mutum yake bin son zuciyarsa a rayuwa to lalacewa yake yi daga kuma lokacin da mutum ya sa son ya sa eh, kwaɗayin duniya a gaba lalacewa yake yi da kuma lokacin da mutum ya sanya shi dan ya sanya shi ga lalacewa yake Allah ya kare mu malai cewa eh, wa hadha min mughalat min mughalatin nafsi min mughalatatin nafsi wannan na cikin kuskuren zuciya kuskure ne a rayuwar mutum ya irin wannan tunani fa inna azmatullahi ta'ala lalle girmama Allah subhanahu wa ta'ala wa jalaluhu fi qalbi al-abd da kuma ganin kimarsa da girmasa a zuciyar bawa taqtari ta'zima hurmatihi tana jayo girmama alhurmar Allah tsayawa a hurumin da Allah ya ce a tsaya ma'ana idan mutum yana da yana ganin girman Allah a zuciyarsa yana girmama kuma Allah a zuciyar to wannan girman Allah na zuciyarsa yana sanya din ganin girman abin dokokin Allah subhanahu wataala kuma da hurmat alhurmomi dokoki abinda Allah ya ya haranta ya din ganin girman sa cewa Allah ya ce a tsaya nan sai a tsaya daidai inda Allah subhanahu wataala ya ce a tsaya kada ya huce gona da iri wa ta'zimu hurmatihi kuma ganin girman Allah subhanahu wataala yahulu bainahu wa bainadh dhunubi yana katange shi sa da zanubai daga lokacin da mutum yake ganin girman Allah a zuciyarsa to wannan abin yana sha makantar da dan annabi Adam ne sabon Allah ashe idan mutum yana sabon Allah dare da rana to baya ganin girman Allah subhanahu wataala ne wal mutajarri'una ala ma'asihi masu ƙarfin hali wajen yin sabon Allah ka san sabon Allah ba sai mutum da ƙarfin hali to masu karfin hali wajen sabon Allah ma qadarullah qadarihi basu girma Allah matakar girmawa wajen ba su girma Allah da ita ba masu karfin hali wajen sabon Allah ba su girmama Allah ba matakar girmama wanda ya kamata su wa Allah subhanahu wataala malaci wa kaifa yaqdiru yaqdiruhu حق قدره أو يعظمه ويكبره ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه تيايا متن زي girmama Allah ya girmamar da shi ya basa matsayi na girma yayi kuma fatan abinda ke wajen Allah kuma yayi fatan girmama Allah subhanahu wataala da kuma ɗaukaka Allah subhanahu wataala mai yahunu alaihi amurhu wanda yake tozatar da al'amarin Allah wa nahyuhu da kuma hanin Allah abinda malake nihi ya za a yi wanda yake fatakali yake watsi da umarnin Allah Allah ya ce ayi bai yi Allah ya ce a bari bai ya za a yi wannan mutum ya girmama Allah subhanahu wataala ya za a yi kimar Allah a zuciyarsa ya za a yi ya kai Allah a matsayin da ya kamata ya kai sa har in mutum zai dinga fatakali yayi watsi da dokar Allah Allah ya ce ai ce ba zai yi ba Allah ya ce abu ne ce ba zai baro ba to ba yadda za a yi kuma girma Allah subhanahu wataala balce hada min amhalil muhali wani daga cikin abun da har abada bai wa? yaga ce al muhala abun da ba zai yi ba har abada wannan abun da yake da wuyar wuya yadda ka san ba yadda za a yi raƙumi shiga cikin kafar allura ko to haka kuma wannan abun na da wuyar yiwa mutum bai san girman Allah ba yana fatakari dokar Allah kuma ya ya san waye Allah subhanahu wataala idan kaga mutun yana wasa da gwamnati yana tsokano gwamnati bai sa abin da ake cewa gwamnati bane ko kuma za tun da kaje yana yana maganganu abu kan gwamnati yana wasu maganganu akai ai kaza da kaza wallahi bai san abin da ake cewa mulki ba amma daga lokacin da ya kama mulkin ya san abin da ake cewa mulki to zai ga da gaske ne yanzu ko kuna labarin wai soji fi kowa tsoron bindiga soji ya fi kowa tsoron bindiga soji idan aka halba kaltushe wallahi zuciyarsa buga take duk inda yake zai zabura zai zai firgita saboda ya san sharrin sanami da illarsa amma horar hulani da kai wanda bai santa ba in aka halba bai ka je kai tsammanin ko fetar amma shi ana halba ya san me saboda ya san sharrin ta ku bai ta al-maslul a'la in ka fahimci wannan misali to ka fahimci karatu da malai yake so ya faɗa maka cewa wanda bai san abin da ake cewa bindiga ba to ba yadda za a yi yana ganin kawai wani abu ne kawai wani abu ne na wasa amma shi wanda ya san ta to riban riban riban abin da yake mata da gaske yake yi saboda sa ana iya halba ta kawai daga nan fa an kare sai dai ai wani ka ba kai ba haka ne Allah ya dace da mu wa abu yanil batil kuma wannan shine mafi fitowar filin ƙarya abinda bai yiwa wa kafa bil asi uquba ce ya isa ya zaman to ga mai saban Allah wata nau'i na azaba da Allah yake masa an yadma hilla min qalbihi ta'zimullahi jalla jalaluhu a ce girman Allah ya riga a zuciyarsa yadma hilla bi ba'da a ce girman Allah ya ragu a zuciyar mutum ashe abinda malam ke so mu fahimta anan jama'a rishin ganin girman Allah a zuciyar mutum ko to wata ukuba ce da Allah yake mai saban Allah sai Allah ya cire maka tsoronsa kuma sai ya sa maka tsoron bayinsa sai zaman to baka jin tsoron Allah amma kana jin tsoron mai gidanka kada ya kore ka a shago kana jin tsoran kada kana jin tsoron police ka saka maka kojin darba kana jin tsoron jiji kada ya liƙe ka amma baka jin tsoron Allah wannan wata azaba ce wani nau'i ne na azaba wani nau'i na ai misalin shi malam misalin shi sai a ce kai ne da gidanka kai ne da gidanka wannan matarka ce da ƴaƴanka wannan kuma mai ganin ka ne sai a ce matarka ba ta jin maganar ka ƴaƴanka ba sa jin maganar maganar ka amma idan mai gadi ya magana sunan sun ci ana tsoron mai gadi kun bayyanta to wannan misalin kenan <laughs> mai gane ka sai magana a saurara masa amma kai zaka wadanka magana ba zai ji ba zaka yi matarka amma shi yana magana kowa zai ci ai an riga an kare da kai wannan wata azaba ce to walillahi masalul a'la malai ce ya ishe zaman to abuba azaba da Allah yake wa mai saban sa Allah ya rauni da girman Allah a zuciyarsa wa ta'zimu hurmati da kuma girmama alhurmar Allah subhanahu wa ta'ala wa yahunu alaihi haqu kuma ya walakantar da ya tozartar da haƙin Allah subhanahu wa ta'ala mutum idan mutum na tozartar da haƙin Allah misali sai a ce mutum baya sallah ko sai ya ga da bayi ko kuma yake yin azumi idan kaga mutum kato jiyayyen mai jiyayyen lafiya lafiya kalo baya yin azumi ba wani ko ba wani abu haka kawai bai yi to wata azaba ce Allah yake masa saban Allah da yake yi har Allah baya son ya gana masa ibada kun gane idan kaga mutum bai iya tsayawa ya samu jam'i ya samu jam'i a cikin al'umma kullum masu guki wallahi in ka tsaya ka bincika akwai abun da yake wa Allah na sabon Allah Allah ya haranta masa zama cikin al'umma ya jam'i kun gane idan ka wa Allah wani laifi to sai Allah ya ukubatar da kai da wata azabar tun ba je fa kiyamar ba wani abu na alkhairi sai Allah ya hana kai yinsa yanzu ba ko wanda yake sabon Allah subhanahu wa Ta'ala, shi in aka ce za a yi kokowa za a yi kwallo to zai iya investing zai iya kashe ko nawa ne amma ka zo ka ga zama baki a ce za a yi wa'azi wallahi bai iya bada ko dala dala guda bai iya bayarwa musan me yasa ba baya ba baya so bane yayi na race maka da Allah yana son shi ma ya gana wannan abun amma Allah ne bai yarda yayi wannan aikin saboda aikin da yake na sabon Allah subhanahu wataala kun bai karatun Allah ya rufa mana asiri shi yasa wannan littafi ko ya amshi sunan shi adda'u wad in kana karanta mallan yana wanke maka zuciya wata rashin lafiya zai ga ashe mutane da dama sun zo su da lahiya <laughs> daga nan fa hararo ababe nake wallahi da dama ina auna mutane ne da littafi ina ina zaman towa kamar eh, abun nan ma'auni na auna mutane al'umma da ni kaina baki daya Allah ya samu wani lafiya malai yake cewa eh, wa min ba'd uqubi uqubati hada na daga cikin sashen hukubar wannan yarfa'illahu biha mahabbatuhu min qalbil abd hukuma ta 20 da nawa kenan ta 30 a guna shine tara a wata nuska daga cikin hukuma mun ji ta farko cewa sabon Allah yana jayo Allah ya cire maka ganin girman sa a zuciya sai gaba ka ganin girman Allah mun ji cewa yana sa Allah ya cire kunya a zuciya gari mutum ya ce mu ma kunya oman kowa ai haka ne Allah ya cire maka ita saboda wani abu da kake da sabon Allah so ga kuma ga wani abu jama'a wanda ni tsore yake bani wannan gabar hatta daga cikin ɗaliban ilimi da malamai su fara ba su sa wannan bangaren ba shi ne cewa sabon Allah yana jayo Allah ya cire mu mutum daraja cikin al'umma kai ka zama to baka da kima rashin kima duk dan annabi adam mai kima ne Allah ce wala karramna bani adam duk dan annabi adam mai kima ne ba ba wanda Allah ya walakantar idan kaga mutum ya walakaita a duniya to ya walakantar da Allah ne duk wanda kaga Allah ya walakantar da shi ya walakantarwa ne ke ya walakantar da shi Allah ya tozartar da shi wallahi in ka bibi al'amarin tozartar da Allah ne sai Allah ya tozartar da shi makaranta mala ce wa min uqubati hadha na daga cikin uquba da Allah yake masu saban Allah an yarfa Allahu azza wa jalla mahabatahu min qulubil khalqi shine Allah ya cire ki girma da kimar mutum a cikin zuciyar bayi sai ga ka da kudinka da mulkinka amma wanda bai kai ya kawo sai faɗa maka makar magana ko kun bayyana babban mutum ne da kima da daraja Allah ya masa matsayi madaukaki amma kuma ba a ganin kimarsa hatta lebararsa kai ba yanzu yanzu ta ya za a yi mai gidan da zai zo a office da dare ya bude ya zar ƴaƴan mutane mai gani na gari ta ya za a yi mai gani ga sa sai an tashi kiyawa ya ganin sa mutunan banza wallahi ko da ko bai iya faɗa a gabansa inda ya zo na sai ya zano da koga dan iska ne haka ne da kuma haka yake wallahi ba ga zan mutum ba saboda ya tozatar da al'amarin Allah subhanahu wataala malai ce to Allah yana cire watan daraja mahaba shine daraja da kima a zuciyar bayin Allah wa yahunu alaihim kuma sai ya tozata idan su sai Allah ya tozartar da shi a idanun mutane wa yastakhifunahu wa yastakhifuna bihi kuma sai mutane su dinga rena sa sai da manto abun reni a cikin al'umma kama hana alaihi amrullahi kama da ya walakantar da al'amarin Allah wastakhafa bi kuma ya rena al'amarin Allah kun baita iya gurgurdan kimanta Allah da zaka iya da za kimanta ka iya kima da daraja da kunyarka da za a ji jin kumiyarka da Allah shi zai sa ji kumiyarka ganin girman Allah ka shi zai sa ganin girman ka tattalin dokokin Allah shi zai sa zai sa ai tattalin hukumanta yanzu ba akwai wanda Dalibin ilimi ne sai Allah ya ba sa Qur'ani kai ka ce shi aka saukarwa shi amma wallahi wani kawai zai ji sai kai ga kai Allah sarki sai ga kwano sai dai lamba an kare ko kuma ta ko kuma a wani ga wa'azi sai dai kaza ta wannan me ya ja wannan shine saban Allah subhanahu wataala da yake shi malike ke cewa fa'ala قدر mahabbati العبد لله يحبه الناس gwargwadon son ka da Allah gwargwadon yadda mutane za su so ka in kana son Allah ka kursan to haka Allah zai sanya soyayyar mutane a cikin zukatan mutane a ka turbansan kursan in kana son Allah 10% kai ma a wuce 10% in ka so Allah 100% kuma sai Allah ya sa a so ka 100% ko kun shi yasa shi yasa wani malami yake rubuta cikin wani tahi haula yuhibbuhum Allah wa'inda mutane Allah yana sa saurin littafi ne qayyim a doktor wannan Muhammad Ratib Annabulsi alaihi rahmatullahi ta'ala ɗaya cikin malamai da nake alfaje su a duniyar karatu yake cewa laysa al'ajab laysa al'ajab mimman yuhibbu Allah laysa al'ajab mimman yuhibbu Allah walakin al'ajab mimman yuhibbu Allah ba abun mamaki bane ba abun ayi mamaki bane dan kace kana son Allah amma abun da yake abun mamaki abun da ya kamata ayi mamaki a ce Allah yana son ka dan ka so Allah ba wani abun a zo a gani bane amma Allah ya so ka shine abu mafi girma a rayuwa muna fatan mu samu soyayyar Allah subhanahu wataala to kuma ba yadda za a yi Allah ya saka sai ka so Allah san Allah kuma shine ka so shari'ar sa so abinda Allah ya ce kai ka rawa duk abinda Allah ya ce ka bari in kai wannan to ka samu soyayyar Allah subhanahu wataala kuma akwai ayyuka suke jawo soyayyar Allah subhanahu wataala irin sadaka tana jawo soyayyar Allah subhanahu wataala da kuma kankantar da kai karɓo shi kanka kai ba kowa ba ɗaukar kanka wata tsiya daga cikin abun da ke sa kuma Allah ya wadata da mutum a duniya man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kankata da kansa to sai Allah ya daga darajarsa wa ma zada Allah eh, wa ma zada Allah illa 'izza kuma yafe wa mutane ai baka ba daidai baka yafe yana sa Allah ya daga darajarka a cikin al'umma ka san akwai mutanen da wallahi sun yi ne a duniya sun yi za ka yi mutum abu ba daidai ba ka ɓata masa da rai Kun malam aji a wata sai ya ɗauki abin kamar ba a sama yi ba ka munana masa lokacin da Allah ya baka damar kai masa kuma shi kuma in Allah ya ba su damar kuma sai ya kyauta maka yanzu mace nawa ce aka rabu da da mahaifiyar mutum ta kunta ta munana masa a gida Allah na masa wadata kuma yana da ta sa mutum na fara zai fara kai aikin haji da ci sai duk abin da aka kamar ba ta bayi ba wannan ya kai karimin wallahi eh wannan ya kai karimi cikin al'umma a bata maka dare ka san ai maka bare kuma kana tare da wannan abun amma kai multiplication sa far zero kuma kai kyautata wannan abun na sa ka samu sayar Allah subhanahu wataala kuma guzo wannan abu wallahi alazim wannan dabi'a ba mai wuya cikin al'umma ba kowa ba Allah yake ba damar yi wannan abun mutum ya bata maka kuma yau gobe kai ka gyara masa ba kowa ba ke samu wannan damar Allah ya bamu wannan damar Allah ya samu wannan lafiya malike ce wato wa ala qadri ta'zimi eh, mahabbatillahi mahabbatihi mahabbatul abdillahi yuhibbuhu an-nas gurgurdan son da kake wa Allah gurgurdan yadda mutane za su za su soka wa ala qadri khawfihi min Allah yakhafuhu al-khalqu gwargwadon yadda kake jin tsoron Allah gwargwadon yadda mutane za su tsoron ka gwargwadon yadda za ka ke jin tsoron Allah a zuciya haka Allah zai sanya na ba su ji tsoron ka in ba ka jin tsoron Allah to sai Allah sai ya taro cikin ƴaƴanka fa danka ne zai kalli idan kai ki maka magana wallahi danka da ka haifa sai ya kai maka magana so da ka ga Allah ba dan an ga maka ba wani abu bane hukuma ce Allah yake mata fa wannan azaba ce wani nau'i ne na azaba sai Allah ya haɗe tarrabe ka na fitinan ne baya jin tsoron sai ya gaya maka magana sai a ce ai duk cikin cikin abin nan wa'ada shi na shina gaya mawa wani kaza ko sai Allah shi baka da guda katal katal kuma ta gaya maka azaba sai ka so ga mota ce bai santa shi mulka za yake so kuma dole dole ka so ka gina mai gida sai ya ce ina bai so da shi bai so wanda ungoma bai santa duka duka wallahi ka ana mai sha kuma ya cinye ba a komi ko dole gobe ka zo ka bashi da rantsi da Allah azaba ce Allah yake mutum in Allah ya tashi mutum azaba ba baka ji abin da ba shi ke ta ba idan Allah ya so kashe kare sai ya fitar masa da kurji tsakar kai baya iya lasawa kun fahimta wani kurji Allah Allah ne shi yasa akwai abinda da Allah yake wa mutane na wa'azi amma ba kowa bake gano sai masu hankali to Allah ya sanya mu cikin masu hankali to gurgurdan tsoronka da Allah gurgurdan yadda za a tsorace ka wani lokaci fa in baka jin tsoron Allah ko matar ka ba ta cin tsoron ka wallahi eh malike cewa wa ala qadri ta'zimihi wa hurmati eh, ta'zimihi lillahi wa hurmatihi yu'azzimuhu an-nas gurgurdan yadda kake girmama Allah kake girmama alhurmar Allah gurgurdan yadda mutane za su girmanta kimanta ka wa kaifa yantahiku abdu hurmatillahi taya mutun zai keta alfurmar Allah wa yatma wa Allah yantahika nasu hurmatihi kuma yayi tsammanin mutane ba za su keta alfurmarsa ba taya zaka keta alfurmar Allah Allah ya ce kada ayi kaza kuma sai ka zo kai kuma kai ka ce kada ayi kuma sai a ki Ayi <laughs> dabbanci ne Allah ne ya ce kada kai sai ka ce ma Allah na ki sai na yi. kuma sai kaka ce kan ayi kuma sai a ce sai an yi ba a yi baka so wallahi zaka gurgurdan yadda ka tsaka kake da alaka da Allah gurgurdan yadda mutane su mu'amala da shi me yasa kaga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda baya shi dan baya hanya da shi dan shi hanya ɗaya ma ba sa yi da ni saboda tsabar son Allah da girma Allah subhanahu wataala ko kun bayan Allah daga ana karama ai akwai karama ni da kai muka ji tsoron Allah sai Allah ya sa mana wannan abun akwai mutanen da fa in suka yi alƙawali wa Allah suka ce kai yanzu ku ba san yake ba to akwai bayin Allah da nagartatu waliye na Allah na kirki masu jin tsoron Allah iya ce wallahi yanzu sai an yi ruwan sama na rantsi da Allah sai an yi ruwan sama dan dai kada Allah ya kubutar da su me ya jaye wannan tsantsar tsabar jin tsoron Allah da kuma kiya iyakar kiyaye dokar Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ta karatun malai ke cewa to taya ya za a yi mutum ya keta alfurmar Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya sa a ransa yana son kada a keta tashi alfurma kaifa yahunu kaifa yahunu eh, alaihi wala yahunuhu an-nas wala yahunuhu Allah 'ala an-nas ta yaya zai walakantar da haƙƙin Allah kuma a ce mutane ba za su walakantar da haƙƙinsa ba ai gidanka ma ba za a yi maka da kyawu ba matarka ba za ta bi ka ba in ka walakantar da dokar Allah to gidanka ma sai ya walakantar dokar ka sai ka ce ba a kaza kuma sai an yi ka ce kana ƙara sa a bagi cikin abinci kuma sai a ce sai an sa in kana ci ka ce ba ka ci ka bari eh shi ke nan zare kawai me dalilin kai kai fatakalli da dokar Allah subhanahu wataala to kuma takan ma ba za ta yi tasiri ba ka ce kana ƙara yin kaza sai a ce kuma sai an yi ko ba ji ba sai an aka yi an riga an yi ya zama lokaci yana kanta addawa da hazar kira nake wallahi idan yana kanta hazar kira nake yi sai <laughs> ko aske ko da gaske ne saboda akwai abin da Allah yake maka in ka da hankali wa'azi ne Allah yake maka sai ka takaita malai yake cewa am yastakhifa bi ma'asi Allah ko kuma mutun ya dinga rena saban Allah ya dingare na saban Allah wala yastakhifu bihi al-khalq ta ya za a yi mutane ba za su rena ka ba in har za ka rena dokar Allah ka sha giya kai zina kai sata kai kaza kai kaza kai kaza da Allah ya haranta to ta ya za a kai ba za a walaɗanta ka ba ba ji wakana ashara subhanahu ila hadha fi kitabihi ba shakka Allah subhanahu ta'ala yayi a cikin littafin sa inda zikiru uqubati dhunub a duk inda Allah ya bayani uqubar sabon Allah wa annahu arkasa arbabiha ba kasabu cewa wannan shine tushen abin da suka aiwatar na sabo wa qatta ala qulubihim kuma ya ya ya rufe cewa sabon Allah ya rufe azukatansu wa taba alaiha bi dhunubihim sannan kuma ya taushe ya toshe zukatan da zunuban wa annahum nasiyahum kama nasu cewa Allah ya ya mantar da su ya suka manta Allah subhanahu wataala wa ahanahu kuma Allah ya tozarta su kama ahanu dinahu kama suka tozarta addinin halsa wa dayyuhum Allah yayi watsi da al'amarin su kama bayyu amaru kan su kai watsi da al'amarin Allah hada, saboda haka dai qala ta'ala Allah yake cewa fi ayati sujudil makhluqati lahu a cikin ayar da Allah yake bayanin sujudar bayin su gare sa wa may yuhlillahu fama lahu min mukrimin duk wanda Allah ya tozarta duk wanda Allah ya walakanta duk wanda Allah ya debe ma albarka duk wanda Allah ya kasa yana duk wanda wanda Allah ya fatakali da al'amarin sa fama lahu min mukrimin baka da wanda zai kimanta sa in Allah ya tozatar da mutum Allah ya watsi da al'amarin mutum Allah ya dibe mutum albarka Allah ya nisantar shi daga rawarsa to babu wanda ya iya sa cikin rana cikin una duk wanda Allah ya kai cikin rana babu dan annabi adakin da zai iya kasa cikin una ya rayu babu shi fa innahum lamma hana alaihim sujudu lahu malace lokacin da suka eh, eh, sujuda wa Allah ta tozarta ta wulakanta gare su wastakhaffu bi suka rena wannan al'amari umarnin Allah walam yaf'aluhu basu aiwatar da shi ba ahanahumullah sai Allah ya tozartar da su falam yakul lahum min mukrimin sai zaman to ba su da wanda ke karrama su a duniya ba mai kimanta su ba'da an ahanahumullah bayan Allah ya yi watsi da al'amarin su bayan Allah ya wulakantar da su wa man za yukrimu man ahadahu Allah sai ma to waye sai kimanta wanda Allah ya tozarta wa zai isa ya ka mutun da Allah ya kai rana ya kashi una waye isa wanda Allah ya daide ma ya ya ji kansa babu shi aw man yuhrim man akramahu Allah ko kuma waye isa ya ya wula ya wula da wanda kuma Allah ya karrama duk wanda Allah ya ma riga to babu wanda ya sai cire masa ita haka ne duk wanda Allah ya shiga cikin al'amarin sa to kuma babu wanda ya isa dan ya janye tallafin sa kai ka shiga cikin wahala in dai har Allah yana tare da kai to duk wanda ya jaye al'amarin sa da banza yayi in kuma Allah ya jaye nasa duk wanda ya tare da kai da banza ne kun fahimta yanzu misali bari ba ku misali sai mu rihi akan sa shekara ɗaya ta huce ta gabata nan kasar ba yi mulki ba an yi ko da aka yi juyin mulki me faru babu wata kasa a duniya da ta yi da mulki da aka yi a Nijar. in ban da ƙasa guda biyu Mali da da Burkina duk kasashen duniya sun suka ce ba haka ba da Allah ya rubuta hakan za ta kasance akwai wanda ya sai ya mai ya mai da hannu agogo baya wani irin ta wani irin tahdid ne ba mana ba wani irin jan kunne ne ba mana ba wace irin barazana ce ba ai mana ba wani irin al'amari ne ba ai mana ba an hana mun aka rike mana bai sai aka rike kudin kasar nan aka aka hana shigo da abinci aka hana shigo da magani aka hana ɗan kasuwar musu fita aka hana komai aka tattanke aka liƙe komai eh kaga sai ba hana iskar ta shigo ba sai Allah ya ce rushin lahiyar muke sa ko sai Allah ya ce to ya ce wala ba za a yi ba an yi ko ba yi ba ba yi ba maganin can ku rike sai Allah ya sa aka yi ruwa sai abinci ya fito sai aka noma an ci ko ba a ci ba har kawo yanzu ba wanda ya mutu da sabilin dalilin yuwa to in Allah ya ce yana tare da kai to duk wanda ya dai tallafi sa aikin banza da yayi wahala shi ke wahala saboda ya fita daga aliyaskar Allah in ko mutun yace yana yana yana eh, abin nan idan ka ce kuma Allah idan Allah ya jaye nashi tallafin to aikin banza kuma zaka duk wanda a tare da kai aikin banza ne wallahi yanzu wanda aka hambarar da shi shugaban hambarar shugaban kasa da aka hambarar shi kusan duk wani shugaba a na duniya na tare da shi me suna tazara masa sako shi ma an kasa gagara ka gane cewa dan annabi adam bai mutum komi babu wanda ya isa ya maka wani abu in ba Allah bane babu wanda ya isa maka wani abu wallahi in ba Allah bane duk wani a tsabu da maka idan na banza ne ba iya komi da kai ba ba abin da aka yi da kai yanzu masu bude idanun su ake bude wa idanun masu bude idanun su ake bude wa idanun masu wa da ku ke da kaza sun sun dawo shi kamar an shuka da sa shiru kowa ya na. al'amari na waye na Allah ne Allah subhanahu wataala ya datar da mu nan zamu kwana abinda mun kafala zato gaskiya Allah ya ba mu lada kurakure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh